Agora cê tá <laughs> pra me namorar. Ei, ei. E aí, Jerry Smith? E aí, ah. Dodô? É o funk e o pagode, moleque, daquele jeitinho junto e misturado. Vamos tirar onda, vou mostrar como é que é. Esnobou, agora quer voltar? Ah, sai daí! É o pique! Ah, manda pra elas. Oi. Agora se quer Agora cê tá, tá louca, tá doidinha pra me namorar se você quiser, vai ter que esperar Entrar na fila quem mandou me esnobar Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na fila quem mandou me esnobar Porque de lá pra cá muita coisa mudou Tanto que batalhei, o sucesso chegou Andava pé pela rua sem nenhum vintém Agora caramba, importado está só tarde de 100 Na balada eu sempre colei com geral Mas as minas hoje em dia tão pagando pau. No camarote é paraíso das solteiras. Não tem miséria, é banho de champanhe a noite inteira. A morena tá que tá e a loirinha também. E a ruivinha fica louca com a Mercedes-Benz. Antigamente andava triste e sem ninguém. Agora que eu tô é, portando, moleque. quer chamar de bem. Antes não dava moral, hoje elas pagam pau. Cê vê o mundo da botas, hoje elas passam até mal. Agora fala que é funk me <laughs> segue no Instagram. E se arrepender de tudo, quer ah, votar ah, em pan. Ah, o que de lá pra cá muita coisa mudou tanto que batalhei. O sucesso chegou, dava pé pela rua sem nenhum vintém. Agora é carango importado e só nota de 100. Na balada eu sempre colei com geral, mas as minas hoje em dia tão pagando um pau. Um camarote é o paraíso das solteiras. Não tem miséria, é banho de champanhe a noite inteira. Agora cê quer, agora cê tá. Tá louca, tá doidinha pra me namorar. Se você quiser, vai ter que esperar. Entrar na vila quem mandou me esnobar? Agora cê quer agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, ah. vai ter que esperar Entrar na vila, quem mandou me renovar A morena tá que tá e a loirinha também E a ruivinha fica louca com a Mercedes-Benz Antigamente andava triste e sem ninguém E hoje que eu tô portando quer chamar de tá bem Antes né? não dava moral, hoje elas pagam um pau Cê vê o mundo da botas hoje elas passam até mal Agora fala que é fã, que me segue no Instagram Que se ah. arrepender de tudo quer voltar e pá Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entrar na vila. quem mandou me esnobar Agora cê quer, agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ah. ter que esperar Entrar na vila. quem mandou me esnobar Agora cê quer, ah. agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Tá na fila quem mandou me esnobar tá né? Agora cê quer, agora cê tá A Luca tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entra na fila quem mandou me esnobar Agora cê quer, agora cê tá A Luca tá doidinha pra me namorar Se você quiser, vai ter que esperar Entra na fila quem mandou me esnobar Valeu, GRZ, pelo carinho. Valeu, Pichote, pelo convite. É o Pique.